sabiedrība pēc dieva gribas, jā, tieši tā, es nosaucu šīs dienas e, tēmu, jo runāsim par to, kā ir nepieciešamība sabiedrību, sabiedrības e, sociālās struktūras piepildīt ar evaņģēlīju, nodot šo evaņģēlīju vēsti ne tikai kā privātu vēstījumu cilvēkiem, bet e, kā ielikt pamatus ar evaņģēlija uh, principiem ielikt eh, sabiedrībā pamats, uz kā mēs varam būvēt eh, labvēlīgu eh, sabiedrību, pārticīgu sabiedrību. Nu, jā, tādu gribas teikt, Dieva svētītu sabiedrību. Bet pirms ķeramies šīs dienas tēmai klāt un pārdomājam par to, gribu arī pateikt milzīgi paldies rādījumu arī klausītāji par ziedojumiem, ko šī mēneša laikā esat saziedojuši līdz vakardienai bija 16 700 eiro bet mēneša vajadzības ir 18,000. Mm, tas nozīmē, ka vēl 1300 e, iztrūkst. E, un, ja vari, lūdzu, palīdzi, atbalsti ar savu ziedojumu, lai šī mēneša budžeta vajadzības tiktu um, savāktas, um, izpildītas, tā teikt, lai mēs varētu mēneša beigās veikt visus šī mēneša maksājumus un uh, nepaliktu nekur parādā un varētu sākt jaunu mēnesi uh, no gala ar visu savestu budžetu, savestu kārtībā un, un um, veiksmīgi darboties tālāk. Tā kā, ja vari palīdzēt, tad ej uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot, atrodas jau pieņēmāmāko veidu, kā to izdarīt un ziedot. Varbūt tās kāds var 1300 arī noziedot. Un tas nozīmētu, protams, ja mēneša budžets ir savākts, tad mēs arī nerunāsim <laughs> vairāk par uh, Eh, vismaz šajā mēnesī nerunāsim vairs par baidzību eh, eh, ziedot. <clears throat> Protams, tad būs nākošais mēnesis atkal, bet par to nākošu mēnesi. Ja vari palīdzēt, tad eju uz rādījumu arī mājaslapā, atrod sadaļu ziedot un ziedo vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedo 4 eiro un 27 centus. Vēlreiz milzīgs, milzīgs paldies visiem, kas ir uh, līdz šim jau atbalstījuši tik dāsni, bet vēl maz, maz, maz trusceitiņi ir vajadzīgs, lai šī mēneša budžets tiktu izpildīts. Vēl vajadzīgs 1300 eiro. Bet tagad dienas katehēzes tēma. Un kā jau es teicu, šīs dienas katehēzes tēma ir par diev, sabiedrība pēc dieva gribas. Nu, es tā ļoti uh, Eh, varbūt es pat teiktu provokatīvi eh, šādu nosaukumu šai dienas eh, tēmai esmu izvēlējies, jo, kā jau es ievadā teicu, tad šajā reizē lasīsim un pārdomāsim baidzību pēc tā, ka evaņģēlijs tiek likts pamatos, sabiedrības uzbūvis, es pat tā teiktu, pamatos. Tātad, kas tad šeit tiek teikts, lasot atkal baznīcas sociālās mācības kompendiju šajā sezonā? Uh, Tātad sociālo mācību baznīca ar sociālo mācību baznīca cenšas sludināt un aktualizēt evaņģēliju sabiedrībā. Un turklāt ne tikai uh, sniedzot šo evaņģēliju cilvēkiem, eh, kam paredzēta šī evaņģēlija vēsts, vai ne, bet arī uh, nododot šo evaņģēliju vēsti uh, kā sabiedrības bagātinošu un caurst, caurstrāvojošu vēsti. Piedošana, tāda aizķēršanās, jā. Bet eh, citiem vārdiem sakot, šī sociālā mācība, par kuru mēs tagad runājam, cenšas sludināt un aktualizēt evaņģēliju sabiedrībā. Turklāt nevis tikai kā konkrēti individiem paredzēta vēsts par viņu pestīšanu, bet arī eh, un tas ir tas, ko es sākumā teicu, likt tā kā evaņģēlīja vēsti sabiedrībā kā pamata akmeņa, akmeni, uz kā tad būvēt mūsu sabiedrību. Caur ko, kā šeit tiek teikts, mēs varam sabiedrību bagātināt un caurstrāvojot ar šo evaņģelisko vēstu arī e, veidot e, daudz pārtic, pārtikušāku un labklājīgāku un e, visas tās labās lietas, kas mums gribētos, kam mūsu sabiedrībā arī notiek. Tāda ir savā ziņā šī sociālās mācības būtība, mērķis bagātināt uh, bagātināt sabiedrību, un, un, un es pat, kā jau es saku, gribu teikt, mm, dotos stingros pamatus uz to klintu, uz kā tad arī būvēt šo vēsti. Tas, ka cilvēki sabiedrībā dzīvo kopā, bieži vien nosaka dzīves kvalitāti un attiecīgi arī apstākļus, kuros ik viens vīrietis un sieviete saprot sevi un pieņem lēmumus attiecībā uz sevi un savu aicinājumu. Tāpēc baznīca nav vienaldzīga pret to, ko sabiedrībā izvēlas rada un no kā dzīvo. Tālūk, veidojot attiecības eh, sabiedrībā, eh, dzīvojot kopā, eh, miedarbojoties vienam ar otru, ehm, protams, kad eh, notiek visdažādākās eh, lietas un arī eh, tas, kā mēs, viens, kā mēs paši sevi izprotam, gan kā individi, bet tikpat lielā mērā arī kā, kā sabiedrību, nu, teiksim, tā kā Latvija un, un, un viss, kas ietekmē mūsu kopīgo dzīvi, dzīvesveidu, tās visi tie lēmumi, uz kuriem mēs balstāmies un tās attiecības, kuras mēs ehm, veidojam, ir, ir tās, kas nosaka ar mūsu dzīves kvalitāti šeit Latvijā. Un, protams, tā paplašinot arī visā plašajā pasaulē. Un tieši šī iemesla dēļ arī baznīca nevar būt vienaldzīga pret, pret to, kas notiek sabiedrībā pret to, kādas izvēles mēs izdarām sabiedrībā. Un, Eh, un, un kā mēs rīkojamies sabiedrībā, un tādēļ baznīca runā, izejot tieši no savas perspektīvas, tas ir no evaņģēlī perspektīvas, un piedāvā eh, paskatīties uz lietām, varbūt tās arī, eh, gribas teikt tā, izvērtējot kaut kādas lietas, konfrontējoties ar evaņģēlī patiesību, evaņģēlī vēsti. Un šeit patiesību es negribētu tādā ideoloģizētā uh, veidā, uh, domājot, piemēram, par um, te, jautājumiem, kas saistīti ar, ar um, uh, dzīvību, piemēram, vai par abortiem, vai, vai eitanāziju, vai šitādiem jautājumiem runājot, kas, protams, arī ietver, bet, bet negribu tik, tik ļoti sašaurināt tieši u, tikai uz šīm divām lietām, it kā no tā sastāvētu visa Eh, sabiedrība un baznīcas mācība vai Jēzus mācība. Tā nebūtu tas nav un, un nav vajadzība, ka mēs to tik ļoti sašaurinam, eh, bet tiešām skatīties plašāk, plašāk uz sabiedrību un uz tām uh, attiecībām un tām uh, lietām, kas notiek sabiedrībā, un, un tas ietver, protams, uh, politika, ekonomika, sociālās kādas jomas un sfēras, ar kurām uh, sabiedrībā mēs dzīvojam, un, un kultūru un visu ko citu, uh, ko mēs saprotam ar dzīvi sabiedrībā kopā. kopā. Nu tālūk, man ir un baznīca, vērojot to visu, uh, kā šeit tiek teikts, nav vienaldzīgi pret to. Mm? Un tādēļ arī runā, un tādēļ arī ir šis dokuments un daudz citi e, teksti e, sagatavoti, lai, lai runātu un piedāvātu. Mm, pat gribētos teikt tādu citādāku skatījumu, lai gan, e, es domāju, vēlāk lasot, mēs arī sapratīsim, ka tās lietas, uz kurām baznīca norāda, balstītas ir evaņģēlīja patiesībā, bet, manuprāt, ir arī tik ļoti, nu, e, saprotams un cilvēcīgas. Nu, evaņģēlis jau arī ir e, savā ziņā, gribas teikt, tāds nu, cilvēcīgs, e, pat, ja arī tā vēsts ir dieva dota vēsts, bet, bet viņa ir iemiesota vēsts, uh, nevis kāda abstrakta uh, atrauta no realitātes. Tālūk, sabiedrība un viss, kas tajā norisinās un īstenojas, attiecas uz cilvēku. Tā ir cilvēku sabiedrība un viņi ir arī baznīcas primārais ceļš, tā raksta šeit. Sabiedrība un viss, kas tajā norisinās un īstenojas, attiecas uz cilvēku tā ir sabiedrība, kas ir arī baznīcas eh, primārais ceļš, tā eh, šeit ir liktā atsaucos pāvestu Jānu Pāvilu eh, otro svēto pāvestu, un baznīcas primārais ceļš ir šī cilvēku sabiedrība, uh, Um, nekas tālāk nav uh, paskaidrots, tikai atsauce uz, uz uh, Svēto Jānu Pāvilu II. Bet uh, man, man šķiet, jā, tas tiek uh, izcelts tas aspekts, kad mēs nevaram nošķirties arī kā, kā, kā baznīca, kā ticīgi cilvēki. Mēs nevaram nošķirties no sabiedrības, kurā dzīvojam, un baznīca ir jārunā arī par um, tam aktualitātēm, kas cilvēkus nodarbina konkrētajā uh, mm, sabiedrībā un, un, un vidē. Līdz ar to, jā, uh, tas ir pasnīcas primārais pamatceļš. Primārais pamatceļš. Tālūk. Ja jūs vēlaties iesaistīties šajā sarunā, tad pilnīgi droši varat rakstīt īsiņas vai zvanīt studijā. Īsiņu telefona numurs ir 266 77 272 pēc zvaniem 679 691 3 neviens. Tūdaļ būsim atpakaļ pēc muzikālas pauzītes. Es ilgojos kļūt iztūkšos no visa, kas ved no tevis prom es ilgojos tapt nomazgāts, būt tīrs pie tavām kājām, kungs. Bet mani pie ūdens, pie dzīves. smazgā un dziedē, to dzeru es atjaunošos. Es ilgojos, pasmējos. Izslāpis es atveru sirdī. Izslāpis es gaidu, lai saņemtu. Esmu iztukšos. Jūs klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priestars Jānis un dienas katehēzē lasam un pārdomājam pasnīt sociālo mācību, lasot kompendiju, um, grāmatu, dokumentu. Tie, kas skatās varbūt YouTube, var redzēt šobrīd to grāmatu rādu, bet um, lasam un pārdomājam šodien īpaši tēmu, kas, e, man liekas, ir gana aktuāla, e, vismaz starp kristiešiem, bet es pieļauju, ka arī tā, tā saucamajā sekulārajā sabiedrībā varētu būt aktuāla jautājums, kas attiecas par to, kā tad uh, Eh, baznīcas ticība, mācība var ietekmēt vai var būt eh, klātesoša sabiedrībā. Nu tā, mm, eh, es to tagad tā ļoti vienkāršot, varbūt tās arī pārfrāzēju, un, un šīs dienas tēma nosauc kā sabiedrība pēc dieva gribas, ko ar to domāju. Tad lasu un pārdomāju šodien šo apakšnodaļu, un principā šeit tiek teikts tas, ka baznīca kurai nav vienaldzīga sabiedrība, kurai nav vienaldzīgas cilvēku problēmas, izaicinājumi, jautājumi un, un viss, kas saistīts ar cilvēka eh, sabiedrības, sabiedrisko, tā teikt, dzīvi, sociālo dzīvi, arī izsakas, izsakas un, un, un runā par lietām, eh, kas ir aktuālas cilvēkiem. Un to dara balstoties evaņģēlija eh, patiesībā un to dara balstoties evaņģēlīja patiesībā. Turklāt nevis vienkārši pasludināt Kristus ir miris augšām cēlies par tevi un taviem grākiem, bet eh, liekot pamatus, dodot principus un vadlīnijas, mm, tāpat gribas teikt, pamatus, liekot pamatus eh, sabiedrībā, kā tad šī evaņģēlīja vēsts eh, praktiski varētu izpausties sabiedrībā. Tālūk, ja? un, un, un šobrīd mēs par to arī pārdomājam un pārdomāsim viscaur šīm katehēzēm par to, kā tas notiek. Ar savu sociālo mācību baznīca apņemas pildīt kunga uzticēto pienākumu, tas ir pasludināt evaņģēliju, to aktualizējot konkrētajā vēstures situācijā. Tas arī jāņem vērā. Evaņģēlijs ir uh, universāla uh, patiesība, uh, Eh, kur eh, no vienas puses nav, eh, nav vēsturiski kontekstualizēta, tā, tā mēs sakām, ne tā patiesība par Kristus pestījošo vēsti un mīlestību ir visur un vienmēr aktuāla un, un, un būtiska vēsts, ko Kristus ir nesis, taču uh, Uh, konkrētajos vēsturiskajos apstākļos, situācijās, jeb ja problēmās, ar kurām sabiedrība saskaras, mums ir jāmēģina atrast tas veids, kā, vis, kā vislabāk uh, uh varam rīkoties, lai tiešām mēs varētu vispirmkārt mierpilni dzīvot savā starpā, bet uh, pat vēl vairāk, lai tiešām šī taisnība uh, uzvarētu un, un, un ciešanas um, tiktu samazinātas, ja tā varētu teikt, un kur, nu, kur taisnība tiešām ir, ir tā asociācija, kas nāk um, prātā domājot par kādu sabiedrību. Nu jā, un tādā gadījumā, protams, saskaroties ar šīm dažādajām un bieži vien ar jaunajām situācijām, nākas ir viņas risināt kontekstuāli, ja tā varētu teikt. Un ko tas nozīmē? Tas šeit tiek arī norādīti e, tie aspekti, par ko mm, runā baznīca, kā, kā runā par lietām. Un, e, un šeit tiek teikts tā, ka e, baznīca sludinot evaņģēliju, runā un liecina par cilvēka cieņu un viņa aicinājumu dzīvot personu kopībā. Vispirmām kārtām tātad par sabiedrību, par, par attiecībām, kuras mēs esam aicināti izdzīvot eh, cieņpilnā veidā eh, šajā sabiedrībā. Eh, baznīca arī liecina vai māca vai aicina uz šo taisnību, tas tiek teikts uz mieru, uz mieru un turklāt tāda taisnība, miers un savstarpējā cieņa sabiedrībā, un kas izriet arī no šīs evaņģeliskās uh, patiesības, kuru bieži vien citādi ir grūti um, atrast un, un īstenot, vai ne? Es domāju, ka, um, ja tā pārdomājam, ir bijuši, protams, vēstures gaitā mēģinājumi um, tā kā atteikties no reliģiskiem pamatojumiem uh, sabiedrības eh, sociālajās struktūrās, institūcijās un, un attiecībās, uzskatot, ka tas ir uh, um, nu, aizspriedumaini vai novecojis vai um, uh, diskriminējoši kādai grupai, un varbūt tās daudz citu iemeslu, uh, kas pie tā ir noveduši. Nu, protams, visi tie kāri, ar ko uh, vēsturiski mēs esam saskārušies, un, un kas daļēji vismaz tiek uz, izcelts, ir arī reliģiski pamatoti un tā tālāk. Bet tas mēģinājums savā veidā tā kā uh, atteikties no reliģiskās. Uh, eh, no reliģiskā pamata, no, no reliģiskās patiesības, no atklāsmes, vai ne? Uh, ir, ir tāds, nu, gribētos teikt, labs mēģinājums, kas nekur tālu nav ticis. <laughs> to mēs novērojam sabiedrībā, pie, uh, uh, novērojam sabiedrībās, kad, uh, nu, tāda ateistiska uh, vai tā sekulārā um, um, sabiedrība um, nu nebūt, nenozīmē, ka viss strādā labi, un, un ja nav šis dziļākais, mot, šī dziļākā motivācija, dziļākais pamats, nu, sauksim to par ētisko pamatu, uh, un, un turklāt ētisko pamatu, kurš nav viss tikai tāda savstarpējo vienošanos eh, rezultāts, bet tiešām pāri mums, pāri cilvēciskajam eh, sniedzošais tātad eh, šis, šis reliģiskais pamats, tad, tad diemžēl sabiedrība nevienmēr var arī uh, ilgoties un cerēt pēc miera vai taisnības vai, vai savstarpējas cieņas galu galā. Uh, Nu jā, mm, tā, tālūk, un, bet katrā ziņā šeit mums tiek norādīts, ka baznīca arī nopietni uztver e, šo savu aicinājumu un sūtību runāt un nu, gribas arī teikt sludināt par šo cieņu, par šo taisnību, par šo mieru, kas, kas var būt mūsu vidū, kam ir jābūt mūsu vidū un kas ir arī Dieva uh, nu, es, kā es nu, pieteicu tēmu, griba attiecībā uz eh, mūsu sabiedrību, uz, uz mums, cilvēkiem, cenšoties izdzīvot un dzīvot uh, kopā. Tālūk. Um, evanģelizēt sabiedrību nozīmē, lasu šeit no uh, šīs sociālās mācības šobrīd evanģelizēt sabiedrību nozīmē iedvest cilvēku sirdī evanģēlijā rodamās jēgas un brīvības spēku, lai veicinātu tādu sabiedrības izveidi, kas atbilstu cilvēkam, jo tā atbilst Kristum. Vēlreiz eh, nolasīšu šo domu, eh, man šķiet tā ir ļoti uh, skaista um, um, atziņa, kas tiek rakstīta, ka evanģelizēt sabiedrību nozīmē iedvest cilvēku sirdī evanģēlijā rodamās jēgas un brīvības spēku, lai veicinātu tādas sabiedrības izveidi, kas atbilstu cilvēkam, jo tā atbilst Kristum. Tātad vispirmām kārtām tā baznīcas evanģelizācijas misija, um, un man šķiet šeit arī mēs gūstam jau uh, niansētāku, teikšu tā, uh, izpratni arī par to, kas ir evanģelizācija. Nu, un iespējams, ka tas ir tikai man, bet varbūt tas ar kādam no jums uh, ir tāpatās. Ja, ja uh, Ja domājat, kā es, tad padodiet ziņu, vai domājat citādāk, arī padodiet ziņu, rakstot īsiņas 266, 77, 272. Bet par evanģelizāciju runājot, bieži vien tā pirmā asociācija mums ir tādi pustraki eh, kristieši, kuri staigā pa ielām ar plakātiem un, un visādām citām lietām un dzied um, skaistas eh, vai, vai dīvainas reliģiskās dziesmiņas vai, vai sludina uh, kaut ko neiespējumu par to, kad uh, kāds Jēzus ir augšām cēlies, vai ne? Nu, kad bieži vien <laughs> e, es tagad karikatūrēju uh, šo evangelizācijas veidu, kas nav nekas slikts patiesībā, tas ir, tas ir daļa no, um, no evangelizācijas misijas, bet man uh, gribētos teikt, ka tā ir ļoti pat maza, margināla pat daļa no evanģelizācijas. Un ja šeit mēs e, dzirdam un saprotam, ka evanģelizācija ir kaut kas daudz, es nezinu, e, vai, vai būs pareizi tā teikt, un es pieļauju, ka kāds varbūt tās pat arī e, var apvainoties, bet kad evanģelizācija ir kaut kas daudz nopietnāks un dziļi, dziļāk uh, ejošs un, un, un um, radikālāks pat, vai ne, uh, kad uh, šī evanģelizācija ir, um, kā šeit tiek teikts, uh, iedvešana cilvēku sirdīs evaņģēlīja jēgas un brīvības spēku. Eh, un, un pat ja arī šeit netiek tālāk izskaidrots, ko tas jēgas un brīvības spēks eh, nozīmē, tad tomēr es domāju, mums rodas savu veidu tāda eh, intuitīva nojausma par to, kas tad šeit tiek domāts, par ko tad šeit tiek arī runāts. Tad, tad ar evanģelizāciju, ar šo liecināšanu par evanģēlīju patiesību un uh, iestāšanos par taisnību, par savstarpējo cieņu, par, par mieru mūsu sabiedrībā, mēs jau evanģelizējam, mēs jau uh, liecinam par šo evanģēlīju patiesību, liecinam par Kristu un līdz ar to arī veicinam sabiedrības izveidi, kas nu, atbilst viss labāk uh, cilvēkam, kurš ir radīts pēc dieva attēla un līdzības. Tā varētu teikt. Nu, jā, kad evanģelizēt nozīmē kaut ko daudz vairāk kā tikai skaļus saukļus un smukas dziesmas, bet ka tas nozīmē tiešām manu dzīvi balstīt evanģēliskos pamatos uh, un, un par tiem liecināt ar šo manu dzīvi par tiem arī iestāties. Un, un iestāties tas nozīmē uh, doties un, un runāt un pacelt šo uh, cieņas jautājumu, piemēram, mēs sabiedrībā, kad visi, kā dieva radība, ir pelnījuši cieņu, un mēs to nevaram liekt nevienam. Kad visi ir pelnījuši dzīvot taisnīgā un miera uh, sabiedrībā, un mēs to nevaram liekt nevienam, un ja kāds to mēģina, mēs arī Eh, daram visu, lai mm, eh, tomēr veicinātu, ļaut šim mieram arī mūsu eh, sabiedrībā mm, būt klātesošam un, un, un dominēt, un, un caur to šo atklāt šo evaņģēlija radikālo un spēcīgo nozīmi mūsu, mūsu sabiedrībā, mūsu arī eh, personīgajā dzīvē, ja tā varētu teikt. Bet mums ir telefons zvans. Lūdzu, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Es um, mazliet gribu padalīties par to vakar. Viena, kas lūdzu ielā no Rīgā. Eh, es domāju, ka tur bija dzīvais evaņģēlijs, kā, no, kā vajadzētu būt mūsu sabiedrībā kā vajadzētu uzņemt draudzes cilvēks, un ka tādu neuzspiest un tādu vienkārši, un viss, viss tādu, viss bija gaidīt, ja? Te ir, viss, te ir runa par uh, žēlsirdības nē, nu, misionāriem, nu, jā? Tas ir, jā, tas ir, tas ir pie evangelizācija un pie, pie, pie sociālo klāt, ka tas bija tas parastais sociālais slānis kas sociālās mājas, sociālās dzīvokļos, kas uz ielas, bet kā draudzēs viņš vajadzētu pieņemt, ir sevišķi mums Ventspilī, nu katoļu draudzē. No nu, skaidrs, sirsnīgs paldies eh, par padalīšanos, jā, eh, vakar 30 eh, gadu jubileja žālsirdības misionārēm, kuras mēs bieži vien tautā pazīstam par Kalkudas Terēzes māsām, svinēja 30. jubileju kopš kalpo Latvijā. Um, un bija svētku mise kopā ar, ar visiem, visiem cilvēkiem, kas pie viņām arī nākas, um, nāk, un, un, un gan kalpotāji, gan, teiksim tā, klienti vai cilvēki, kuri uh, vēršas pie, pēc palīdzības pie māsām, pabaro un apkopju un tā tālāk. Bija tādi svētki, un, protams, uh, tas ir um, ļoti spēcīgs veids, kā uh, būt būt, nu, kalpot eh, sabiedrībā, kā tiešām liecināt par evaņģēlīju vēstu un patiesību. Jā, tas ir lielisks piemērs, eh, kā varbūt tās eh, šo evaņģēlisko patiesību mēs varam spēcīgi arī mm, nokomunicēt, nodot cilvēkiem. Tieši tā. Pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ un turpināsim šo katehēzi, noslēgsim šīs dienas jau katehēzi. Thank you. kungu debesīs nav svarīgi. Labdien, labdien, rādījumā arī um, klausītāji, šeit es prestēts Jānis dienas kateheizi un runājām par sabiedrību pēc Dieva gribas. <clears throat> Kā dzirdējām jau līdz šim, tad jā, baznīca pilda šo misiju sludināt evaņģēliju uh, sabiedrībā un nevis vienkārši kā tādu vēsti nodot, bet eh, tiešām to eh, padarīt par eh, mūsu sabiedrības pamatu, piedāvājot šos principus un vadlīnijas, šīs vērtības, ko evaņģēlijas mums nodod. Un tā ļoti vienkārši šeit nu, mēs vienmēr parasti runājam par mīlestību kā evaņģēlisko vēsti. Es domāju, to citādākos veidos šeit, šajā dokumentā pauž sakot par personas cieņu un viņa aicinājumu dzīvot personu kopībā. Tā ir tā vēsts, par kuru iestājas eh, baznīca, ko sludina, ko māca. Tātad par cilvēka cieņu un arī šo aicinājumu dzīvot sabiedrībā, personu kopībā. Bet tāpat tās arī māca par taisnības un miera prasībām saskaņā ar dievišķo gudrību, um, tā norādot, vai ne? Un, manuprāt, jā, tā vēsts, evaņģēlīja vēsts, ka Kristus ir miris par mums augšām cēlies un ir kopā ar mums izpaužas arī šādos ļoti konkrētos veidos, tais brīžos, kad mēs ar savu dzīvi liecinam individuāli izdzīvojot šos, šos principus, bet arī uh, padarot tos par mūsu sabiedrības stūrakmeņiem, ja tā varētu teikt. Uh, Un turpinot eh, šīs dienas katehēzi, eh, kāds varētu domāt eh, par to, ka šī ir tāda vēsts, pārdabiska vēsts, un vai tiešām atbilstoša mūsu laiku sabiedrībai, <clears throat> bet arī par to šeit tiek rakstīts un domāts. Un kas tad šeit tiek teikts? Pestīšana, ko īstenoja Kristus, ir kas uzticēta baznīcas pestījošajai misijai, bez šaubām atbilst pārtabiskajai kārtībai. Taču šis aspekts ir nevis ierobežojošs, bet visaptveroša pestīšanas izpausme. Pārtabiskais jau stver nevis kā tāda esamība vai telpa, kas sākas tur, kur beidzas dabiskais, bet gan kā dabiskā paaugstināšana – Tādējādi nekas no radītā un cilvēciskā nav svešs vai nepiederīgs pārdabiskajā, jeb teoloģiskajā ticības un žēlastības kārtībā. Jā, pestīšanas vēsts, ko Kristus mums ir devis, ar viņa klātbūt mūsu sabiedrībā, uh, ir tā, tā pārdabiskā uh, kārtība savā ziņā. Ne? Bet pārdabisko šeit tiek norādīts jaustver nevis kā uh, brīnumi, kas notiek pret eh, ierasto lietu kārtību, jeb pret dabu, eh, kāda mums eh, viņa ir, bet gan kā dabiskā paaugstināšana, jeb kā dabiskā novērtēšana un cienīšana un atzīšana um, nu, tādā, um, par to, kas, kas tas nu, ir, bet tādā uh, dziļākā eh, nozīmē, ja varētu teikt, dabiskā paaugstināšana. Cilvēks nav viss e, bioloģiska masa, bet cilvēks ir e, būtne, dieva radīta būtne, kurai ir cieņa un tur kā pārdabiska cieņa, kuru dievs mums ir devis un tādēļ arī neatņemama e, šī cieņa un tādēļ mums ir jāiestājas par savstarpēju cieņu, par mieru un taisnīgumu mūsu sabiedrībā. Varbūt tās tā to varētu pārfrāzēt. Uh, Pestīšana sākas ar iemiesošanos. Dieva dēls iemiesojās, pieņēma visu, kas raksturīgs cilvēkam, izņemot grēku, un visu ietver savā atpestīšanas mīlestības dāvanā. Baznīca, būdama evaņģēlīja vēsts par iemiesošanos un pestīšanu, nesēja nevar iet citu ceļu kā vien šo ar savu sociālo mācību un aktīvo darbību, baznīca ne tikai neapslēpj savu vaigu un sūtību, bet ir uzticīga Kristumu un sevi cilvēkiem atklāja kā vispārēju pestīšanas sakramentu. Tā šeit tiek teikts, kad baznīca ar šo sociālās mācības palīdzību atklāja arī sevi un, un padara klātesošu un liecina par Kristu un padara klātesošu pašu Kristu mūsu sabiedrībā. Un līdz ar to arī atklāja šī eh, eh, tāda teoloģiskā eh, koncepta vai izteikuma nozīmē, nozīme, ka baznīca ir vispārējais pestīšanas sakraments mūsu vidū. Tā tad <clears throat> liecina par pašu Kristu un padara klātesošu pašu uh, Kristu līdz ar šo, sociālās mācības uh, uh, sludināšanu, komunicēšanu uh, cilvēkiem, tā varbūt tās varētu teikt. Uh, Es domāju, gana iespaidīgi, gana iespaidīgi. Bet ar to mums šorīt gan ir jābeidz. Mēs eh, lasīsim un pārdomāsim arī tālāk par baznīcas sociālo mācību un īpaši par šo eh, evanģelizācijas un izaugsmas veicināšanu Eh, veicināšanas uzdevumu, eh, bet tas jau būs eh, nākošajā dienas katehēzē. Šajā rītā gan teikšu visiem milzīgs paldies par to, ka bijāt kopā ar mani, un vēlreiz atgādināšu, ka mēs varam strādāt un darboties tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Līdz šim septembra mēneši, mēnesī līdz vakardienai savācām 16 700 eiro, Bet, lai budžets šī mēneša budžets būtu izpildīts, ir vajadzīgi vēl 1300, jo kopumā ir vajadzīgi 18000. Ja vari palīdzēt, ziedo, ej uz rādījumu arī mājaslapu, e, sadaļu ziedot vai zvani 900 6769 un tu ziedo 4,27 eiro. Paldies par jūsu dāsnu atbalstu līdz šim un paldies tiem, kuri vēl palīdzēs sasniegt šo budžetu noziedojot 1300 eiro vienā personā vai kopumā eh, pa vairākiem. Paldies, paldies un uz tikšanos jau nākošajā katehēzē. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!